الكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي السلام عليكم hutubar sallar juma'a daga babban masallacin ahalus sunna da ke garin tsageru timu local government katsina state malam batura dauda tsageru shugaban madarasatu tahfizul qur'an tsageru kuma shugaban ta tarbiyyatul islam wa qira'atul qur'an tsageru ya gabatar da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin قسما ذوات إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي أيام ji كما يدعى كجي خطبر أبو رجي ودوتنا مغناني akan taro na maulidi da wasu daga cikin musulmi suke yi da sunan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huduba tana gaya mana cewa wannan baya daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi kuma baya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni a yi bal sai dai san manzan Allah wajibi ne ga kowane musulmi amma wajibi ne kuma musulmi ya bi hanyoyi na shari'a da aka kallafa mashi ya so manzan Allah hudubar bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hudubar da ce bayan haka ya koyan uwa musulmi mu ji tsoron Allah baki ɗayan mu mu gode ma Allah akan baiwa da Allah maɗaukakin sarki ya mana na turo mana da manzo daga gare shi <clears throat> wanda kuma ya fito daga cikinmu wanda ya bayyana ya bayyanar da gaskiya ya bayyanar da tauhidi a lokacin da mutane suke cikin duhun shirka ya bayyanar da gaskiya a lokacin da mutane suke cikin duhun bata hakika addinin musulunci shine wanda ya ceto al'ummar duniya daga bata zuwa shirya <clears throat> wanda duk Allah ya datar da fadawa a cikin wannan addini hakika Allah ya datar da shi da babban rabu sannan kuma babban abin da yake muhimmi cikin biyayya ga wannan addini shine ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin wannan littafi cewa abinda wa yake musulunci shine abinda Allah ya ce a yi sannan kuma abinda sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan duniya Allah maɗaukakin sarki shi ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan addini ya koyar da shi ga duniya tsawon shekara 23 kuma ya kammala wannan sako na Allah ya cika wannan amana ya idar da wannan sako sannan ya koma ga Allah maɗaukakin sarki babu wani gibi da wannan ɗan aike ya bari shine manzon Allah wanda bai cika shi ba ya bar almajiransa su idar da wannan sako zuwa ga inda bai kai ba haka kuma waɗannan bayan Allah suka tashi suka kai wannan saƙo sassa na duniya ba su gushe ba har rayuwarsa ta tafi wannan addini na musulunci baya canzawa daga lokacin da aka aiko manzon Allah har zuwa wannan rana har zuwa lokacin da za a tada alkiyama wannan addini guda ɗaya ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ɗaya alƙiblan mu guda shi ma annabin mu wanda muke bi shi ma guda ɗaya ne to shi wannan addini na musulunci Allah maɗaukakin sarki ya turo manzansa ya koyar da duniya wannan addini amma da yawan musulmi sun kauce daga koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ɓace hanya sai suka kama badan-badan a bisa wasu hanyoyi da ba su ba bane hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata ko wajibi ne ga kowane musulmi ya sani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa ne ga wannan duniya yana zama baiwa ga wanda ya bi shi ya bi abin da ya bari ya yi koyi ko kuma ya bi abin da ya bari har zuwa lokacin da Allah ya amshi rayuwar shi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da bin sawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika musulmi Allah ya zaɓe su ya aza su akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai da yawan su sun darje sun kama wasu abubuwa waɗanda sun kauce ma shari'a sannan kuma suna hangen cewa wannan abin ɗin shine shari'a ɗin wanda wannan kuskure ne raɗarci ta shaidan manzon Allah sallallahu alaihi sallam Allah yake ce mashi fun maja'alnaka ala shari'atin min al'amr fattabi'a sannan muka aza ka akan shari'a ka bi wannan shari'a wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka bi soyayyen zuciyar waɗanda ba su da ilimi innahum lan yaghnu anka min Allah shay'an ba abin da za su amfanar da kai daga cikin wannan rayuwa taka inna na ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin Allah shine majibincin wanda yake mai takawa wannan karkashin wannan ayar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa Allah madaukakin sarki ya aza manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan shari'ar musulunci sannan kuma ya mashi umarni da kada ya bi soye soye zuciyar al'umma kada ya bi soyayen zuciyar wasu mutane ya ce ka tsaya kyan akan wannan addini kenan kakka bi son zuciyar mutane yana daga cikin son zuciyar bin son bin son zuciyar mutane shine ka bi abin da ya saba ma shari'a sannan ka bi soyayyen zuciyar waɗanda ba su da ilimi haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyyan wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilm malaka minallahi min waliyin wala waq Allah madaukakin sarki yace kamar haka ne muka azaka akan hukunce hukunce hukunce hukunce na shari'a muka ce ka bi su kada ka bi son zuciyarka kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da ilimi wannan shi ke kai mutane zuwa ga mahallaka al albani yake cewa wannan son zuciya da zaka bi yana shiga cikinsa shine duk wanda ya inkarin abinda da alkur'ani ya zo da shi na daga yahudawa da nasara da ma waɗanda ba su ba ya ku bayan allah hakika wannan aya da muka karanta ko waɗannan ayoyi sukan keɓantu ka cokam a lokacin manzon allah zuwa ga waɗanda ba su biyo manzon allah ba amma kuma suna zama umumi ga waɗanda suka bi ra'ayoyin waɗanda ba su manzon Allah ba a lokacinsa kamar duk wanda ya fi son zuciyar waɗannan alul kitabu nasara da kuma yahudu kenan wuyirin ashe son zuciyar in ka bi son irin abin da suke bi to sai ka fada cikin wannan ayar kai ma Allah madaukakin sarki yake cewa alam ya ani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wai har yanzu lokaci bai yi ba waɗanda suka yi imani zuciyarsu ta karo akan alqur'ani wa ma nazala min alhaqqi da abinda Allah yake saukarwa na gaskiya Allah ya ce wala takunu kal ladina utul kitab kada ku zama kamar waɗanda aka baiwa littafi min qabl kamunku fa tala alaihim al'amal sai gurace-guracen su suka tsawaita ba kasar qulubuhum sai zuciyarsu ta yi tauri zuciyarsu ta bushe wa kasirun minhum fasiqun Allah madaukakin sarki ce da yawa fasikai ne ma'ana da yawa suna fita daga cikin shari'ar musulunci al-imam ibnu kasir a tafsirin wannan ayar yake cewa wannan ayar ta nuna Allah madaukakin sarki ya hana mu'minai su yi kwaikwayo ko su bi irin halayen da ahlul kitabu suka bi su ne yahudawa da nasara ma'ana cikin abin da yake na asali ne ko kuma cikin abin da yake da shi ne wato wajibi ne musulmi ya kasance yana bin Allah kai tsaye ya bi littafin Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wannan daga ayoyi kenan amma hadisai suna da yawa wanda suka tsoratar da mu kan kada mu bi yahudawa kada mu bi nasara kada mu bi son zuciyar mu daga cikin su manzon Allah yana cewa ku saba mu yahudawa cikin sha'aninsu a wani hadisin manzon Allah yake cewa ku saba mu mushrikai a wani hadisin manzo Allah yake cewa ku saba ma majusawa hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kama da wasu mutane to yana cikin su kenan idan kai bi halayen wasu mutane waɗanda ba ku ba kamar ɗabi'u da da yawa daga cikin samari ke yi suna yin wasu irin aski ko wani sa wando ko wata shiga hatta magana ma sai ka ga yana yin irin ta wani mutum wanda shi wannan ba musulmi bane ba to idan ka mutu a irin wannan ɗabi'ar to ana ji maka tsoron wannan hadisi ya tabbata a gare ka ka tashi tare da su Allah shi kiyaye ba ya ku bayan Allah idan muka lura da ayoyi da hadisan da suka gabata to ashe kenan wulirin musulmi wajibi ne ya nisanci dukkanin abin da ya saba ma ka'ida ta musulunci don shi musulmi mai bin musulunci ne kana da hanya da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ka bi to don me kuma za ka saki ka kama hanyar wani wanda yake wawa ne mashirmaci don duwanda ba musulmi ba to mashirmaci ne duwanda ba musulmi ba to bai da hankali irin na musulmi to ta yaya ka mai da kanka baya ka zama baya ka rika kwaikwayon wani wanda shi hanyar shi bata kai taka ba wanda aka turo ma annabi ya yi shekara ashirin da yana koyar da kai addini da rayuwa amma duka suke wannan hanyar ka kama hanyar wani wanda shi ba wanda ya koyar da shi yana bin son zuciya shi kaga lallai wannan akwai wauta <clears throat> Allah shi kiyaye da haka wajibi ne ga musulmi ya zan cewa ko da yaushe komi da zai yi musulunci shi yake bi sannan shi musulunci Shi shine ne Allah ya ce yaya manzan Allah ya koyar da wannan abu shi ne musulunci to wannan duk wanda ya rike wannan hakika ya ba hanya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fasara hudu ba ta farko fasara hudu ba ta biyu a gurguje bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khutba ta ci gaba da shaya ku bayan Allah lalle yana daga cikin wato jimlar kamanceceniya da waɗanda suke kafirai ko nasara ko kiristoci shine kwaikwayon irin wato bikin ranar zagayewa haihuwa annabi isa da suke na kirsimati don su ma daga cikin kiristocin akwai masu inkarin wannan bikin da ake yi daga cikinsu akwai masu cewa ai annabi isa bai ce a yi ba sannan kuma wasu daga cikin saba na isa ba su ce ayi ba kamar yadda aka samu daga cikin mu ma musulmi wasu na inkarin bikin maulidi kamar yadda wasu kuma suna ganin cewa ai addini ne Don haka kamanceceniya ce da kiristoci domin babu inda Allah ya ce ayi wannan biki ko a tattaru don murnar zagayewar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka je da kake ganin shi abu ne mai kyau tun da dai shari'a ba ta zo da shi ba to bari shi shi ya zama alkhairi da haka yana daga cikin jimlar kwaikwayon kafirai shine abinda musulmi ke yi na gangami da taruwa wani lokaci a masallatai wani lokaci a gidaddaji wani lokaci a makarantu na islamiyya domin murna zagayowa da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika wannan abun duk yadda mai yin shi yake ganin shi da kyau to sai a ce ba shi da kyau saboda shari'a bata ba da dama a yi shi ba dukkan abin da shari'a bata ba da dama a yi shi ba je da kake hangen yana da kyau to sunan shi mara kyau je da kake hangen abu ne wanda ya dace to sunan shi bai dace ba saboda mi saboda ita shari'a bata ce a yi shi ba da haka zaman lahiya ga musulmi ya yi hakuri da shi akwai ayyuka da yawa daban-daban na shari'a akwai kuma na ibada wanda za ka yi ka samu lada sai ka yi ka samu lada makwafinsu shi shikenan ka huta babu inkarin a ce ma don mi kai wannan ko kuma manzan Allah bai ba shi kenan ka ɗauko karatun ƙura'ani ka yi wa zai ce manzan Allah bai ba ka je ka yi sallar lafiya ka yi sallah da daddare ka ba da sadaka duk ba wanda zai ce ma manzan Allah bai wannan ba ko shari'a ba ta yi umarni ba amma a tattaru a yi biki a haɗu da sunan murnar zagayowar ranar da aka yi manzan Allah wannan shi manzan Allah ɗin karan kan shi bai ba sahabban shi waɗanda duk mun ittifaƙin cewa da muke son manzan Allah ba mu kai sahabban shi ba Dan su ne suka ba da jinin su da rayuwarsu daga cikin sahabbai akwai wanda ya ce manzon Allah ya bashi dama ya je ya kashe uban shi saboda bai shiga musulunci ba kun ga cewa bai yiwa ka ce wannan mutumin bai san manzon Allah amma tare da haka mutanen nan ba su yi wannan bikin ba na su haɗu su ce ga ranar da manzon Allah aka haihe shi bari su bari su murna kenan ashe wannan taruwar a haɗu a ce murna ake ta zagayowa haihuwar manzon Allah bai tabbata ba a shari'a ba ta aka yi yanzu ina murna an haifi manzon Allah ba laifi ne amma in taru in ba da wata waina ko in ba da wani minti ko wani kuli-kuli ko da wani abu kamancin wannan ko mu karanta wani karatu ko tarihin manzon Allah shine ake inkarin cewa bai tabbata ba manzon Allah ya wannan sahabbai ma basu yi ba waɗanda suka biyo su da kyautatawa kai har waɗannan karnoni guda uku waɗanda suka fi alkhairi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum duka babu wani karni da ya yi wannan taro na maulidi in kau da addini ne ba zai yiwu a ce su ba su gano cewa wannan abin addini ba ne ba ko kuma a ce ko su kila ilminsu bai kai ba ko ku a ce a'a duk sun mance ne suka ƙi ba zai yiwu ba sun yi mu ilimi sun yi mu tsoron Allah kuma sun yi mu fahimtar addinin musulunci kuma sun yi musamman zan Allah sallallahu alaihi sallam amma tare da haka zaka ga ba su yi wannan abun ba shi yasa al'ummar musulmi suke cewa shi wannan taron na maulidi ko a tattari gida ko a tattari masallaci ko a tattari a cikin makaranta ko a titi wannan dukkan shi bid'a ne bai tabbata ba a shar'ance duk wanda zai yi zai yi ne ya ce kawai ya yi kawai haka ne shi san manzon Allah yake idan kai mai magana sai ce to kai baka san manzan Allah wannan ko ba gaskiya bane ba me yasa ake inkari don Allah bai ce a yi ba babu wata aya a cikin alkur'ani da Allah ce ku tattaru ku yi babu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi sallam. da ya tabbata manzan Allah ya ce idan rana haihuwa ta ta zagayo ku rika tattaruwa kuna yin kuna yin waina ko ku yi abinci ko wani abu makamancin wannan duka manzan Allah bai tabbatar da wannan ba sahabban shi da ya bari su koyar da mu addini babu wani sahabi da ya zo ya irin wannan abun sai bayan duk sun shuɗe waɗannan mutanen kana aka kawo wannan sabon al'amarin wanda ake ganin in ba kai ba ba ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya koyan uwa musulmi shi wa addinin musulunci ba namu bane ba naku bane ba addinin musulunci na Allah ne Allah madaukakin sarki kuma yadda Allah ya ce a addini haka za a yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya koyar da addini haka za a yi addini wanda duk yayi yadda Allah ya ce ai zai samu lada wanda ya kauce ma yadda ba haka Allah ya ce ai ba to ya sani cewa shi ya cutar da kanshi kuma zai tashi tutar babu a ba alkiyama Allah shi kiyaye mu da haka manzon Allah ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki a cikin wannan addinin na musulunci ba mu muka ce yi ba to an maida mashi kayan shi kaga zai tashi a gobe kiyama bai da sakamakon wannan aikin amma mu sani son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne ga kowane musulmi dole musulmi ya so manzon Allah amma ya ake son manzon Allah sai ka je makaranta ka koyi yadda ake son manzon Allah ba a son manzon Allah da kiɗi ba a son manzon Allah da waka ba a son manzon Allah ko wani buge-bugen kama duk wannan ba shi bane son manzan Allah idan da shi ne son manzon Allah da sai mun ga sahabbai na waɗannan abubuwa dan su suka yi mu son manzon Allah tun da ba su yi ba ba son manzon Allah ba ne ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu tafarki madaidaici ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata wannan kusan su ne fasar hudu biyu guda biyu da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ɗabbaka abin da muka ji na daidai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi gafarta mana Allahumma iddal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din وانصر عبادك fi kulli makan مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة وسهوا صدوركم الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <clears throat> إله الأولين والآخرين الذي أسبغ عليه عباده نعمته ووسعهم برحمته وهو أرحم الراحمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فلم يترك شيئا يقرب إلى الله وينفع الخلق إلا يبينه وأمره به ولا شيء, ولا شيء يضرهم إلا حذرهم عنه حتى ترك أمته على ملة بيضاء ليلها كنهارها <clears throat> لا يذيق عنها إلا هالك صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد عباد الله إن من مقاصد الشريعة الإسلامية الأولية مخالفة الكفار وترك التشبه, وترك التشبه بهم وقد نهى الإسلام عن تشبه أشد النهي ليتميز المسلمون ليتميز المسلمون بشخصي بشخصيتهم المتفردة عن من سواهم في كافة شؤونهم وأهوالهم لأن موافقتهم للكفار في أقوالهم وأفعالهم وأعيادهم قد تدفعهم إلى التشبه بهم فيما يفسد عقيدتهم ويصبحون تبعا لمن أداهم وقد جاء النهي عن التشبه بالكفار في غير ما آية من القرآن الكريم وفي كثير من أحاديث السيد المرسلين عليه, عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فمن الآيات قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أوائل أو أهواء الذين لا يعلمون وقد دخل في وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف الشريعة ومن هذه الباب قوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق قال الألباني دخل في ذلك دخل في ذلك كل من أنكر كل من أنكر شيء من القرآن من يهودي أو نصراني أو غيرهما عباد الله ومتابعتهم فيما يختص فيما يختص فيما يختصون به من دينهم بل يحصل اتباع أهوائهم بما بما هو دون ذلك وقال تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون قال ابن كثير إن تفسير هذه الآية ولهذا نهى الله المؤمنون أن تشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية من الأمور الأصلية والفرعية أما الأحاديث النبوي أما أحاديث أما الأحاديث فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود وفي وفي وفي الحديث وقال أيضا خالف المشركين وفي رواية خالف خالف المجوس وعن وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم عباد الله لما سبق لا يجوز للمسلمين رجالا ولا نساء أن تشبهوا بالكفار سواء في عبادتهم أو أعيادهم أو عاداتهم وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية ولكن خرج عنها اليوم مع الأسف كثير من المؤمنين كثير من المسلمين حتى الذين يعنون أمنهم بأمور الدين والدعوة بأمور الدين والدعوة إليه جهلا بدينهم أو تبعا لأوائهم أو أو انتهاء أو أو أو, أو انهراف مع مع عادات العصر مع عادات العصر الحاضرة وتقاليد وتقاليد الأمور بالكفار حتى كان ذلك من أسباب ذل المسلمين اليوم وضعفهم وسيطرة, وسيطرة الأجانب عليهم واستئمارهم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين <clears throat> أما بعد أيها الناس وإن من جملة التشبه بالكفار في إيد المسيح التي يقوم بها النصارى ما ابتدأه بعض الناس في شهر ربيع الأول من بدعة عيد المولود النبي يجتمعون في الليلة الثانية عشرة منه في المسجد في المساجد أو في, أو في البيوت أو في مدارس الإسلامية فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصلوات مبتدعة ويقرؤون مداهي للنبي صلى الله عليه وسلم تخرج بهم إلى حد الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربما صنعوا مع ذلك طعاما يسأرون عليه فأضاءوا المال والزمان وأتبعوا وأتئبوا الأبدان فيما لا يشرع الله فيما لا يشرع الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم <clears throat> ولا عمله الخلفاء الراشدون المهديين ولا الصحابة ولا المسلمون في قرون المفضلة الذي هي قو... الذي هي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا التابعون بإحسان ولو كان خيرا لسبقونا إليه عباد الله وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فوجدنا يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها <coughs> وليس هذا وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيما أنه فعله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم فعلينا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع بل هي من البدع المهدفة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم وبذلك يتضضوا وبذلك يتبع لكل من له أدنى أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلب في طلب الحق أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من دين الإسلام بل هو من البدع المحدثة التي أمر الله سبحانه وتعالى وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم بتركها وحذر منها ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من من يفعله من يفعله من الناس فإن الحق لا لا لا يعترف بكثرة الفائلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية كما قال تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض من في الأرض يضلوك عن عن سبيل الله نسأل الله العافية أتدري من يزيل الهم إن cibiyar suna koyi ta yada da auren suna ita ta samar maku kuma suna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan suna da kudubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna wato wato suna koyi.blogspot.com ko www.sunnafoyu.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunafoyu at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunafoyu ko facebook.com slash sunafoyu har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trump MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana ayyukanmu wanda ba na alkhairi ba a. خيرة العبد